Quid audis? De deas litteras habebis pictoribus suspirare. Et tu? Ric. Carit. Quadium flam. Et tempestat. Are you no man? Tu, Spastian. diletti, Simmer Sebastiani. Ok, ascolta. Radio Canton Tameron con le schignai. Ascolta.

millas sebastianos. Es indomitario. Sebastián, ven y me coma. Nei, Sebastián, il nebbios. Così con la Miser severe. Pusas libinem tua quare amorem Dei? Nymion ebrius, impotens tua est! Oh, canibus, avesine! vere tu famosus est. Sebastiane, me ama. <laughs> tu stulte impotens. Me non quam abebis. Ebas, me non quam abebis. Non quam